Անցած շաբաթ ռուսական Su-24 օթանավը խոցելու միջադեպը միանգամայն սպասելի է։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները վատացել են եւ վատացման միտում ունեին, ինչ պայմանավորված է շատ հանգամանքներով։ Պակաս կարևոր պատճառ չեն նաեւ Սիրիայում տեղի ունեցող զարգացումները եւ այն հանգամանքը, որ Թուրքիան խաղադրույք է արել Բաշար Ասադի տապալման վրա եւ օգնում է իսլամական պետության ուժերին չտեսնելով դրանում սեփական պետության կայունության սպառնալիքը։ Եվ իզուր, քանի որ իսլամական պետությունը սպառնալիք է առաջին հերթին հենց Թուրքիայի համար։ Եթե Թուրքիան նախկինում փորձում էր հավատարիմ մնալ զրո հիմնահած հարևանների հետ քաղաքականությանը, ապա օթանավի խոցումից հետո անկարան խնդիրներ կունենա տարածաշրջանում բոլոր հարևանների հետ։ Դա հենց Թուրքիայի խնդիրն է, որի հարաբերություններն ավելի կվարտանան Ռուսաստանի հետ, ում հետ ընդհանուր շատ շահեր կան, չնայած ռուս-թուրքական հարաբերություններ առանց այդ էլ շատ ցածր մակարդակի վրա են։ Վերլուծաբաններն այն տեսակետն են հայտնում, որ գլոբալ հետևանքներ սпасել պետք չէ։ Ուղղակի Ռուսաստանը հաշվի կառնի այն փաստը, որ Թուրքիան ավելի շուտ ոչ թե տարածաշրջանում դաշնակից է, այլ հակառակորդ։ Ռուսաստանի նախագահի դիպուկ խոսքով Թուրքիայի արարքը հարված էր Թիկունքին։ Հաշվի առնելով, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանից պահանջները շատ են, նա կարող է Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի ճակատագրին արժանանալ։ Այս մասին անցած շաբաթ նշում էին ռուս վերլուտաբանները։ Ըստ նրանց, ռուսական ինքնաթիռի ոչնչացումն Էրդողանի ռազմավարական սխալն է, որը կհանգեցնի նրա քաղաքական կարիերայի ավարտին։ Այդ սխալը տարբեր գործոններով էր պայմանավորված։ Նման որոշման ընդունման վրա ազդել է նաև նրա ընտանիքի որոշ անդամների մասնավորապես որդու ագահությունը։ Հաշվի առնելով, որ հենց Էրդողանի որդու միջոցով է տեղի ունենում նավթի անօրինական առևտուրը, նա անձամբ շահագրգռված էր այդ գործունեության շարունակությամբ։ Իսկ այդ գործունեությունը քողարկվում էր թուրքական կողմից։ Էրդողանի ընտանիքը շահագրգռված էր իսլամական պետության հետ կապի շարունակությամբ, անձամբ հարստանալու նպատակով։ Անհնար է ցածնել իսլամական պետության հետ նրա որդու կապը, եթե անգամ նա, ասենք, Իտալիայում է, եւ դա էլ ռուսական ինքնաթիռի կործանման ճանապարհով սադրանքի պատճառ դարձավ։ Հարկե նշել, որ դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ ռուսական ուժերը ոչնչացրեցին նավթ տեղափոխող մեքենաները երկրորդ, քանի որ Ռուսաստանը սկսել էր ակտիվ պայքար մղել ջեբհաթ Աննուսրայի խմբավորման դեմ, որին սատարում էր թուրքական հետախուզությունը, Էրդողանը փորձեց կանգնեցնել Լաթակիայի հյուսիսային հատվածում եւ Իդլիբում ռուսական եւ սիրիական զորքերի համատեղ գործունեությունը, բայց Ռուսաստանը հիմա ցույց տա, որպեսզի այնտեղ իսլամականներ մնան Հանրապետագրվի ոչ միայն Հալեպի նահանգը, այլև Լաթակիան եւ Իդլիբը։ Դա ընդհանրապես ժամանակի հարց է։ Առաջիկա 4-5 ամիսների ընթացքում այդ հարցը կլուծվի, նշում են ռուսական լուծաբանները։ Երրորդ, Սիրիական քաղաքականության տապալման պատճառով Էրդողանը պետք է որևէ դրական բան աներ ներքին թուրքական օգտագործման համար։ Էրդողանը շատ է ցանկանում նոր Աթաթուրք դառնալ։ Նա ցանկանում է առաջնորդ լինել, իսկ առաջնորդը պետք է արտաքին քաղաքական հաջողություններ ունենա։ Նրան թվաց, որ ռուսական ինքնաթիռի ոչնչացմամբ հաջողվի ամրապնդել առաջնորդի դիրքերը։ Ընթակառակը դա հակառակ արդյունքը կունենա գտնում են վերլուծաբանները։ Փարիզում տեղի ունեցած ողբերգությունը ցնցեց ոչ քաղաքակիրթ աշխարհը։ Մեր օրերի իրողությունն է աշխարհն ավելի ու ավելի վտանգավոր է դառնում։ Ցավալի փաստ է, Եվրոպան կարծես թե կորցնում է կայուն ապահով երկրամասի իր համբավը, որն այդքան հրապուրիչ էր դարձնում նրան աշխարհում մեկ։ Զարհուրելի ողբերգության պատճառների մասին հիմա շատ է խոսում։ Այդուհանդերձ լուծաբանները շեշտում են, Փարիզեցիներին պատահած ողբերգության հիմնական պատճառներից մեկը։ Խոսքը Եվրոպայում հաստատված ներգաղթյալների որոշ մասի եվրոպական իրողություններին չինտեգրվելու, եվրոպական արժեքային համակարգը չյուրացնելու մասին է Հանրահայտ է, Եվրոպայի ապահով եւ բարեկեցիկ լինելը ձգում է շատ շատերին, ովքեր այստեղ նվազագույն ապրոստի միջոցները հնարավորինս դյուրին վաստակելու հերանեկար են տեսնում իսկ սկզբանեական հայտեր, որ Եվրոպան պատրաստակամորեն ընդունելով հազարավոր ներգաղթյալների, պետք է բախվեր մի շարք յուրահատուկ խնդիրների։ Տվյալ դեպքում խոսքը ոչ միայն զուտ տնտեսական բնույթի խնդիրների մասին է, որոնք անխուսափելի էին, քանզի հարյուր հազարավոր ներգաղթյալների ընդունելությունը լրացուցիչ ֆինանսական ծանրաբեռնություններ ենթադրում, այլ նաև հոգեբանական օտար մշակույթ ներկայացնողների զանգվածային մուտքը Եվրոպա պետք է տեղաբնակների միանգամայն սпасելի եւ օրինաչափ դժգոհության պատճառ դառնար արդարության դեմ չմեղանչելու համար հարկ է նշել, որ այդ խնդիրը լուծելու նպատակով թե եվրոպական երկրները եւ թե միացյալ Եվրոպայի իշխանությունները ստեղծեցին պայմաններ, որ เป զի ներգաղթյալները լիարժեքորեն ինտեգրվեն եվրոպական իրողություններին։ Խնդիրը սակայն լուծվեց ընդամենը մասամբ, քանզի քիչ չեն ներգաղթյալները, ովքեր հյուրընկալող երկրի արժեքային համակարգն ընդունելու, եվրոպական իրողություններին ինտեգրվելու ցանկություն պարզապես չունեն։ Ցանկացած օտար արժեքային համակարգում կան որոշ կողմեր, որոնք կարող են ընկալվել խորտ եւ ըստ այդմ համարվել անընդունելի։ Եվրոպական արժեքային համակարգն էլ այդ առումով բացառություն չէ, սակայն կան մի կարևորագույն բայց ասվածը ընկալելի է, ընդունելի, երբ դու ապրում ես քո երկրում ու ինքդ ես որոշում, թե օտար արժեքային համակարգից քո մշակութային նկարագրին ինչն է մոտ, ինչը ոչ, ըստ այդմ, թե ինչ է անհրաժեշտ քո երկրին, իսկ ինչը ոչ, ինչը ընդունել ու տեղայնացնել եւ ինչը ոչ։ Սակայն երբ հյուրես, պարտավորես ընդունել հյուրընկալող երկիրն այնպիսին, ինչպիսին այն կա։ Նոր երկրում հաստատվելու, ինտեգրվելու առաջին նախապայմանը նորեկի մոտ ահա այս ներքին հոգեբանական դիրքորոշման արկայությունն է։ Եթե նորեկը ցանկանում է հաստատվել հյուրընկալող երկրում, բայց հա այդ ներքին դիրքորոշումը չունի, ապա նրա ինտեգրումը նոր իրողություններին էապես բարթանում է։ Եվ ահա նորորյա Եվրոպայի թեևս ամենաարդիական խնդիրներից մեկն այն է, որ այստեղ հաստատված ներգաղթյանների մի զգալի հատված նոր իրողություններին ինտեգրվելու ցանկություն չունի ի սկզբանե։ Սա մի խնդիր է, որի մասին վաղուց է ինչ բարձրաձայնում են եվրոպական երկրների քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Հատկապես մտահոգիչ է այն, որ մահմեդական երկրներից տարբեր ժամանակներում Եվրոպայում հաստատված տասնյակ հազարավոր ներգաղթյալներ չեն տիրապետում հյուրընկալող երկրի լեզվին եւ ինչը հատկանշական է, չունեն ցանկություն տիրապետելու ներգաղթյալների այս կատեգորիան որպես կանոն բնակվում է գետոացած։ Նրանց շրջանում թերապետող միտում է երեխաներին չուղարկել տեղի դպրոցներ։ Եվ ահա որպես հետևանք, արևմտյան Եվրոպայի երկրներում քանակապես աճում է մարդկային մի հանրույթ, որը չի տիրապետում տեղի լեզվին եւ որը խորտ է համարում հյուրընկալող երկրի արժեքները, չի ընդունում դրանք ավելին տեղաբնակներին պարտադրում է սեփական բարքերը։ Բնականաբար սեփական նիստուկացը տեղաբնակներին պարտադրելը չի կարող շվրթովեցնել վերջինների։ Տեղաբնակների մոտ առաջանում է արմատների կորստի միանգամայն օրինաչափ վախ։ Ըստ այդմ հակակրանք ներգաղթյալների հանդեպ։ Այս ամենի հետևանքած ճանապարհ հուտակվող լարվածությունն է նորեկների եւ բնիկների միջև, ինչը Եվրոպայում կայունության սպառնալիք է։ Սակայն այդ լարվածության մեղքը ոչ թե սեփական էթնոմշակութային նկարագիր կորցնելու վախով համակված տեղաբնակներինն է, այլ ներգաղթյալների այն հաշվածինը, որը Եվրոպայում հանդես է գալիս պահանջողի դերում, միաժամանակ արհամարելով տանտիրոջ բարքերը։ Այսպես տարիներ շարունակ եվրոպական երկրներում հասունանում էր կոնֆլիկտացին մի իրավիճակ, որի հանդեպ եվրոպական իշխանությունների հանդուրժողականությունն առնվազն տարօրինակ է, եթե ոչ իջնակորցան։ Եվ ահա հենց այդ ինտեգրվելու ցանկություն ունեցող եւ բարի բուն իմաստով օտարացած հանրույթի շրջանում էլ տարիների ընթացքում աստիճանաբար արմատներ է նեցում ծայրահեղականությունը։ Հատկապես ընդգծենք հյուրընկալող երկրի մշակութային նկարագրին ինտեգրված չլինելը ծայրահեղական գաղափարների տարածման համար բարարթող է ու առնվազն տարօրինակ էր եվրոպական իշխանությունների անուշադրությունն այդ խնդրի հանդեպ։ 100 տարի առաջ Եվրոպան ընդունեց թուրքական յաթաղանից փրկված 100 հազարավոր հայ գաղթականների հայրենազրկված հայությունը հաջողությամբ ինտեգրվեց եվրոպական իրողություններին, դարձավ հյուրընկալող երկրների մասնիկը։ Հայերը երախտապարտ եղան հյուրընկալող եվրոպական երկրներին, սիրեցին այդ երկրները եւ ընկալեցին դրանք որպես իրենց երկրորդ հայրենիք, ընդունելով հյուրընկալողի օրենքներն ու բարոյականությունը Հայերը կայացան ապաստանած երկրներում, որոնց օգտակար եղան իրենց ինտելեկտով ու կամքով։ Հայությունը պահպանեց սեփական ազգային նկարագիրն առանց հրընկալողների բարգերի հանդեպ ագրեսիվ կեցված ընդունելով։ Միջդեռ եվրոպական արժեքների կենսակերպի հանդեպ հենց այդ ագրեսիվ կեցվածն է հատուկ մահմեդական երկրներից ներգաղթվածների մի հատվածին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ու բազմից ցանվել են Եվրոպայի եւ աշխարհի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործչին, այժմ կորցնում է իր հեղինակությունը։ Ամենայն հավանականությամբ Մերկելի քաղաքական հեքիաթն ավարտին է մոտենում եւ հիմա նրան անհաջողությունների շարք է սպասվում։ Այս մասին անցած շաբաթ գրել է գերմանական Deutsche Welle պարբերականը։ Հոդվածագիրը նկատում է, որ մեր կելի հեղինակությունը ձևավորվել է ոչ թե նրա արածների, այլ ընտրած քաղաքականության շնորհիվ։ Երկար մտածելով կայացրել է որոշումներ միայն այն ժամանակ, երբ մեծ մասի հավանությունը ստացված է եղել։ Նա ղեկավարում էր մի հասարակություն, որտեղ բոլորը միմյանց հետ համամիտ են։ Նա հրաշալի տիրապետում էր լղոզված եւ երկմիտ ձևակերպումների արվեստին։ Ընդհանուր առմամբ բարբերական մրաքաղաքական կուրսը դանդրալի է համարում, սակայն նշում է այդ ընթացքը նաև հանգստացնող էր, բայց մինչ այն ժամանակ, երբ երկրի համար արկախվեց փախստականների բազմամիլիոնանոց ալիքի հարցը, Խնդիրները ծառեցնելու եւ ապագայում որոշումներ կայացնելու ներկերի շնորհքը տեղին չէր միգրացիոն ճգնաժամի պայմաններում։ Նրա հիմնական արագությունն այլոց սխալների հիման վրա սովորելն էլ, բայց եկավ ժամանակը, երբ նա ինքը սխալ գործեց։ Ժամանակն է, որպեսզի Մերկելը որոշի, թե ինչ պետք է անել միլիոնավոր ներգաղթյալների հետ։ Բարբերականը վստահ է, Եթե Մերկելը ունի գործողությունների ծրագիր, ապա իրավիճակը կարող է հանգեցնել նրա հրաժարականին եւ երկրում արտահերտ ընտրությունների անցկացման։ Մերկելը բոլորովին վերջերս հայտարարել էր, որ պատրաստ է եւս մեկ անգամ առաջադրվել Գերմանիայի կանցլերի 2017 թվականի ընտրություններում։ Սակայն դա դեռ բաց դռների քաղաքականությունից առաջ էր գրում է բարբերականը։ Ադրբեջանի իշխանությունները միաժամանակ բախվելով տնտեսական երկու հարվածների, նավթի գների անկմանը եւ Ռուսաստանից դրամական փոխանցումների կրճատմանը, դեռևս չեն կարողանում հասարակությանն առաջարկել ոչինչ, բացի ընդդիմության նկատմամբ հետապնդումների։ Այս մասին ասված է Քարնեգի հիմնադրամի Մոսկովյան կենտրոնի ինտերնետային էջում անցած շաբաթ հրապարակված Ֆարհադ Ալիևի հոդվածում, որտեղ հեղինակն անդրադարձել է տնտեսական ծանր պայմաններում հայտնված Ադրբեջանի իշխանությունների գործունեությանը եւ քննադատել նրան Ադրբեջանը Անդրեաս Շիդլերի դիպուկ բնորոշմամբ էլեկտորալ ավտորիտարիզմի տիպիկ օրինակ է։ Քաղաքական համակարգ, որտեղ կան ժողովրդավար պետության արտաքին ատրիբուտները, սակայն չկա իրական քաղաքական մրցակցություն, որը կապահովեր իշխանության բարբերական փոփոխություն եւ հասարակության կողմից պաշտոնյաների վերահսկում ասված է հրապարակման մեջ ըստ հեղինակի ադրբեջանում քաղաքական նման համակարգի կայունությունն ապահովում է էներգարեսուրսների արտահանումը հենց նրանք են մինչև հիմա թույլ տալիս իշխող ռեժիմին խուսանավեր թե արտաքին եւ թե ներքին քաղաքական դաշտում նավթի բարձր գների տարիներին Աստղաջրացիների արտահանումից ստացված հսկայական եկամուտները նպաստեցին երկրում ծիրող կայունությանը եւ թույլ տվեցին իշխանություններին հասարակության աչքերին թոր փչել միջազգային սպորտային երաժշտական եւ այլ միջոցառումներ անցկացնելով հսկայական շինարական նախագծեր իրականացնելով հատվածը հոդվածում հենակը նշում է որ չնայած ֆիզիկական կապիտալում ներդրված հսկայական միջոցներին մարդկային կապիտալում կատարված ներդրումները չնչին էին։ Համեմատության համար նշվում է, որ 2008-2012 թվականներին Ադրբեջանը կրթության վրա ծախսել է համախառն ներքին արդյունքի ընդամենը 2.8%-ական տոկոսը։ Միջդեռ Հայաստանը եւ Վրաստանը ծախսել են համապատասխանաբար 3.6%-ական եւ 2.7%-ական տոկոս։ Հեղինակը հոդվածում ներկայացրել է Ադրբեջանի տնտեսական վիճակը եւ գրել, որ Տնտեսական աճի նկատելի կրճատումը տարբեր գնահատականներով կարող է պահպանվել մինչև 2019 թվականը։ Բացի նավթի գների անկումից, ադրբեջանական տնտեսության վրա բացասական ազդեցություն է ունեցել նաև Ռուսաստանում տնտեսական վիճակի վատացումը, ինչի հետևանքով Ռուսաստանում աշխատող ավելի քան 1 միլիոն ադրբեջանցիների եկամուտները զգալիորեն կրճատվել են։ Հեղինակ Ֆարհադ Ալիևը մանրամասն ներկայացրել է Ադրբեջանի տնտեսական ֆինանսների հատվածում ստեղծված դժվարին իրավիճակը եւ գրել, որ դա է եղել պատճառը, որ երկրի ամենամեծ Ադրբեջանի միջազգային բանկի ղեկավար Ջահանգիր Հաջիևը հրաժարական է տվել ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական իշխանություններն ունեն բավարար ռեսուրսներ, որպեսզի պահպանեն գործող ստատուս քվոն։ Դրա հետ մեկտեղ դժվար է կանխատեսել, թե որքան երկար կտևեն եւ ինչպես կազդեն Ադրբեջանի տնտեսության եւ պետական ֆինանսների վրա նավթի գների շարունակական անկումը եւ Ռուսաստանում նրա շուրջ տիրող հոգեվարքը գրում է հեղինակը։ Այնուհետև նա նկարագրել է Ադրբեջանի ներքաղաքական դաշտում տիրող իրավիճակը, ընդդիմադիրների նկատմամբ իշխանության անհանդուրողական վերաբերմունքը, իշխանության գերկենտրոնացման հետևանքները եւ այլն։ Հեղինակը նաև նկատել է, որ եթե տնտեսության վիճակը շարունակի նույն տեմպերով վատանալ կամ մնալ նույն վիճակում, ապա բնակչության կենսամակարդակի անխուսափելի վատացման հետևանքները դժվար կլինի կանխատեսել Հայտաններ ենթերման թաք շապատ էր Սերգեյ Գրիգորյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ երկուշաբթի նույն ժամին։ Ցտեսություն։